بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugundan boshlab Vajdi G'unaym, ya'ni Shayx Vajdi G'unaymning Sulukul Muslim Multazim deb nomlanadigan bir silsila darslarini boshlagan bo'lamiz.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 paytida bir chiroy fayz bo'lur shuningdek ular sizlar jonlaringizni qiynab zo'r va zo'r mashaqqat bilan yetadigan yuklarga yuklaringizni eltib berur albatta parvardigoringiz mehribon va rahmlidir u zot yana sizlar minishingiz uchun ziynat qilib otlar hachirlar va eshaklarni yaratdi yana sizlar hal bilmaydigan narsalarni ham yaratur mana shu oyatda alloh taolo siz bilan biz minadigan narsalarni zikr qilib o'tdi e'tibor bergan bo'lsangiz bu oyatlarni ichida moshina degan joyi yo'q nima deyildi ot dedi hachir dedi eshak dedi yoki tuya degan lekin moshina demagan mufassirlar mana shu oyatni sharhida shunday deyishadi ya'ni bizga zamondosh bo'lgan mufassirlar sizlar bilmaydigan narsalarni ham yaratur jumlasi oxirida aytilingan sizlar bilmaydigan narsalarni ham yaratadi degan jumlasi payg'ambarimiz zamonida qur'on nozil bo'lgan paytda yo'q bo'lgan keyin ilm fanni taraqqiy topishi bilan kashf qilingan mashina poyezd samolyot va boshqa yana hali biz bilmaydigan narsalarni alloh taolo yaratilishiga ishora qilgan deb aytishadi biz bilib turgan hozirgi narsadan boshqa narsalar ham kashf qilinadi oyatning oxirgi qismi mana shunga dalolat qiladi sizlar bilmaydigan narsalarni alloh taolo yaratadi ehtimol ertaga uch oladigan bir jihozlar chiqadi unda ham ishonavering oyatdan hadisdan albatta siz bilan bizga bir ko'rsatmalar bo'ladi mashina o'zi nima alloh taolo tomonidan berilgan ne'mat olloh aytyapti sizlarga biz minadigan qilib bergan jonivorlarimiz qiyinchilik bilan yetadigan joylarga yuklaringlar bilan osonlik bilan yetkazib qo'yadi dedi endi hozirgi kundagi biz minayotgan narsa yana ham tezroq yetkazadi yana ham qularoq yetkazadi demak bu narsalar olloh tomonidan berilgan ne'mat har bitta ne'matni shukuri bor yoki kufroni ne'mati bor nonko'rlik qilishlik bor yoki unga shukur keltirishlik bor musulmon kishi ana shu mashinasini haydagan paytda nimalarga e'tibor berishlik kerak modomiki musulmon ekan uyda muomala qilganda islom bilan muomala qilish kerak oilasi bilan savdosida shariat talablari bilan muomala qilishlik kerak xuddi shunga o'xshagandek mashinasini minayotgan paytda ham shariat unga qo'ygan talablar bor islom dini shariatimiz insonlarga nima foydali bo'lsa shu narsani qilishlikni bizdan talab qiladi va nima zarar bo'lsa bu narsadan uzoq bo'lishligimizni siz bilan bizga buyuradi qoida shu asrimizda qanaqa bir yangilik chiqqan bo'lsa yoki bundan keyin qanaqa bir yangi kashfiyot bo'ladigan bo'lsa qoida shu shu ishda işte, foydali bo'lgan narsasini ol zarar bo'lgan narsasini tark qil chunki har bitta narsani foydaga ishlatish ham mumkin ziyonga ishlatish ham mumkin qoida shu odamlarga foydasi bo'lsin odamlarni zarardan saqlasin shariatimiz siz bilan bizga hayotimizda qanaqa ko'rsatma kerak bo'lsa qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar qaysi zamonda bo'lmasin albatta aniq aniq ko'rsatmalarni bergan abu zar g'uforiy roziyallohu anhu aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasallam bizga har bir narsa haqidagi ilmni qo'yib ketdi hatto osmonda uchayotgan qush haqida bo'lsa ham payg'ambarimiz bir narsani tashlab ketdi bizga oyat hadisga murojaat qilar ekanmiz har qanday holatda siz bilan bizga shariatdan ko'rsatma borligini ko'ramiz moshina alloh taolo bergan ne'mat alloh taolo bergan ne'matni hisob kitobi bor alloh qur'onda shunday deydi ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا وقولوا لهم قولا معروفا diqqat qilinglar qo'l ostingizdagi aqlsiz kimsalarga ya'ni yosh bolalarga tentaklarga aqli to'liq bo'lmagan odamlarga olloh sizlar uchun turmush vositasi qilib qo'ygan mollaringizni berib qo'ymangiz balki ularni o'sha mollardan yedirib kiydiring ularga yaxshi so'z bilan muomala qiling yosh bolaga espas odamga bermanglar endi biz qo'limizda turgan moshina ham molmi moli davlatmi shu ham olloh aytyaptiki mana shu molni yosh bolaga berma deyapti tentakka berma deyapti yoki mana shu narsadan to'g'ri foydalanishlik qo'lidan kelmaydigan odamga berma deyapti bolasini ko'ngli uchun bolasini injiqligi uchun hali moshina haydashlikka aqli ham oyoq qo'li ham hali yetmagan bolalarga moshinani berib qo'yayotgan otalar hushyor bo'lsin oyatda aytyapti yosh bolalarga tentaklarga qo'linglardagi molni berib qo'ymanglar deyapti tushunarliga chunki mana shu yosh bola yoki tentak yoki shu mashinani haydashni bilmaydigan odam minib chiqib mashinani bir baxtsiz hodisa yuziga keladigan bo'lsa shu odamga moshina berganlarni hammasi mana shu gunohda sherik bo'ladi haydovchilikni bir yo'lini qilib olayotganlar hech narsani bilmagan holda biror hodisa ko'chada sodir bo'ladigan bo'lsa mana shu ichish sababli shu haydovchilikni berganlar ham mana shunga javobgar bo'ladi tushunarlika faraz qiling olloh hammamizni salomat qilsin bemor bo'lib qolsangiz appendisit bo'lib shart borib turib diplomni pulga olgan tabib bo'lsa shuni operatsiya qilishiga rozi bo'lami yo'q siz mohir bo'lgan uzoq yillik tajribasi bo'lgan bir usta mohir tabibni nima qilasiz tanlaysiz ha endi mashinani mindirib chiqarib yuborayotgandachi bolangizga o'ylamaysizmi boshqalarni bu moshina haydayotgan odam yengil moshina haydayaptimi yuk moshina haydayaptimi avtobus haydayaptimi farqi yo'q rolda o'tiribdimi demak mana shu odamning axloqida gaplashamiz biz ana shu haydovchi akalarimiz ukalarimizni hammasini yaxshi ko'ramiz chunki uzog'imiz yaqin qilyapti og'irimiz yengil qilyapti endi mana shu musulmon haydovchi qanday axloqli bo'lishligi kerak bodomiki musulmon ekan islom talablari bilan yashashligi kerak bu darsni ikkiga bo'lib gaplashamiz birinchisi haydovchini moshinasi bilan bo'lgan muomalasi ikkinchi qismi musulmonni haydovchini mana shu haydovchini odamlar bilan bo'lgan muomalasi qanday bo'ladi moshinasi bilan muomalasi hamda odamlar bilan bo'lgan muomalasi birinchidan minayotgan moshinamiz birodarlar pokiza bo'lishligi kerak chunki addin nazofa din poklik birodarlar din poklik musulmon odam o'zini yuzini qo'lini kiyimini pok bo'lishiga qanday diqqat qilsa minayotgan moshinasini ham shunday pokiza bo'lishiga diqqat qilishligi kerak bu vojib yelkamizdagi yani birorta bir hazilkash odam moshinangizni biror hafta yuvmasangiz yozib qo'ymasin changini ustiga yuvib qo'y meni deb ana shu holatga borib qolishligi siz bilan bizga yarashmaydigan musulmon haydovchiga yarashmaydigan sifat yana moshinasida umuman yozuv bo'lmasligi kerak qur'on oyatlarichi u ham mumkin emas chunki u oyat moshinaga yozilishligi uchun tushgan emas masalan birovni ozod qilsa yuk mashinasiga robbana vala tuhammilna ma la toqata lana bihi deb ya'ni mazmun shunday ediki bu oyatda parvardigor bizlarni toqatimiz ko'tarmaydigan narsani bizni ustimizga yuklamagin degan mazmundagi oyatni o'ylang yuk mashinasiga yozib qo'ysa to'g'ri bo'ladimi shu chunki bu oyat bu narsa haqida tushgan emas demak moshinaga umuman hech narsani yozishlik kerak emas garchi u oya karima bo'lgan bo'lsa ham ikkinchidan ikkinchidan moshinaga ilinadigan narsalar yani alhamdulillah agar qarasanglar yigirma yilni buyog'ida shu moshinaga bir narsa sangi sungi narsalarni ilishi ham yo'qolib ketdi ayollarni suratlari tumorlar bu xato ish bu kerak bo'lsa shirkka boradigan amal ayrim haydovchilar moshinasiga erkakmidi ayolmidi suratlarni qo'yib qo'yadi artistlarni yoki boshqa bir qo'shiqchilarni nima deyiladi nima qilmoqchi u bilan bunday avratini ochib turgan ayolni suratini ilib qo'ygan yoki yopishtirib qo'ygan odam nimaga erishyapti gunohkor bo'lyapti xolos va shu mashinasiga o'tirayotgan odam ham gunoh qilishiga sharoit yaratib beryapti birodar sen menga yordam ber shu zinodan yoki fahshdan ko'zimni tiyishlikka yo'q sen aksincha qilyapsan o'zing ham gunoh qilyapsan ko'zing bilan va boshqani ham gunoh qilishligiga sabab bo'lyapsan senga ham shundan ulush bor chunki yaxshilikka dalolat qilgan kishi shu yaxshilikni qilgan odam topgan savobga sherik bo'lgandek yomonlikka dalolat qilgan odam ham shunga sherik bo'ladi alloh taolo qur'onda demaganmi ey muhammad ayting mo'minlarga ko'zlarini tiysin sen ayni shu suratni qo'yib qo'yishing bilan oyatga xilof ish qilyapsan tiysin desa yo'q ko'rsin deb turib qo'yib qo'yyapsan demak moshinaga surat qo'yishlik ham noto'g'ri ish tumorlar xususida birovni qarasang bir hayvonni suyagini tishimidi oshig'imidi tirnog'imidi ilib oladi kimdir yirtqich qushlarni oyog'ini shunday kesib turib ilib qo'ygan mana shunday qilib nimaga desang shu ishlari yurishib ketadi shu oshiq olchi bo'ladi deydi biror marta aqlingni ishlatib ko'r shunaqa narsani ilmagan odamlarda ham oshiq olchi bo'lyaptiku agar shu narsaga bog'liq bo'lganida sen umuman ishlaring hammasi besh bo'lib ketishi kerak edi rostdan ham shunaqami bu mo qiyomat bo'ladi deb deganda qo'rqqan odamlarni qilayotgan hunarida agar shu burgutni oyog'i yoki shu bo'rini tishiga ila bog'liq bo'lganda orzon ekan unaqa ishida yurib ketishligi endi shu narsaga umid qilib qolyaptimi shular meni yo'lim ochadi ishimni deyaptimi bu shirkka boradigan narsa ehtiyot bo'lishlik kerak bu narsada e, bir odam so'rashi mumkin agar shu tumorni ichiga shirin hid chiqarib turadigan biror o'simliklarni urug'ini ilib qo'ysamchi bu ham bo'lmaydi birodar nimaga desangiz baribir tumor ilinib turgan paytda tashqaridan qaragan odam baribir boshqa narsada bo'ladi shuning uchun ilishlik kerak emas ekan shuning uchun ilishlik kerak emas ekan e, bir odam aytishi mumkin ko'z tegmasin deb ilib qo'yganman foydasi yo'q mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir hadisda eshitaylik qola nabiy sollallohu alayhi vasallam man taallaqa bi shayin vukkila ilayhi kim bir narsaga osilsa ya'ni bir narsaga bog'lanib olsa o'sha narsaga topshirib qo'yiladi tumorga osildimi alloh taolo tumorga tashlab qo'yadi o'sha oshig'iga osilyaptimi ana shu oshig'iga yoki tirnog'iga alloh taolo tashlab qo'yadi bu banda ollohni panohida bo'lmaydi Demak, biz Allohga suyanishimiz kerak, Alloh taologa osilishligimiz kerak. Boshqa hadis. Man allaqa tamimatan fala lahu. Kim tamima ilib olsa, shu ilinadigan narsa. Alloh taolo uni maqsadiga yetkazmasin dedi payg'ambarimiz. Nima maqsadda ilgansan shu tumorni? Ko'z tegmasin debdi. Ayni shu narsa bo'lmaydi. Tegadi ko'z. nima yilding shu narsani ishim yurishib ketsin debmi ayni shu narsa bo'lmaydi payg'ambarimiz duo qilyapti kim bir narsani ilsa nima maqsadda shu niyatiga olloh yetkazmasin deydi allaqa fala boshqa hadis kim bir narsa ilib olsa osib olsa olloh uni xotirjamlikda sakinatda saqlamasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga uqba ibn omir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis o'n kishilik bir jamoa keldi shulardan to'qqiztasi payg'ambarimizga bayat berib islomni qabul qildi o'ninchisini payg'ambarimiz qo'lini ushlamadi qo'lini uzatgan edi rasululloh buni nima ishi bor buni nima bayatini qabul qilmadingiz dedi shunda payg'ambarimiz aytdilarki uni qo'lida hamimasi bor boyagi ilib olgan narsasi bor uni olib tashlab yuborgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni bayatini va islomini qabul qildi hatto islomini qabul qilmayapti qo'lida ana shu ko'zmuncha yoki tamima olgan odamni endi bo'yniga ilib yurganlar o'zlari bilib qo'ysin endi ko'z tegishidan qo'rqiladigan bo'lsa yozib qo'y mashinangga hasad ko'rdi ko'ziga tushibdi hasad ko'rdi bir ikki o'rnida yozib qo'y foydasi bormi foydasi bo'lmaydi shuni o'rniga ma'sur duolar bor shuni o'qi to'rtta qul surasi bor shuni o'qib o'zingga dam sol ko'z tegishdan qo'rqasanmi buni dorisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatib qo'ygan bu narsa bunaqa biror narsa yana haligi tumor ilib ishlarini yurgizib yuboradi deyayotganlarga ishonganlarga hayronsanki agar mana shu tumorni qilib berayotgan odam senga shu bilan ishingni yurgizib yuborishi mumkin bo'lganida seni bergan yuz so'ming yoki ellik so'mingga qarab o'tirarmidi o'zini ishini yurgizib yubormaydimi bu tamomiy dindan bexabarlik johillikni alomati lekin inson nimagadir suyanib turishi kerakda bu narsani noto'g'ri qondiryapti bu kishi yana ayrim kishilar o'zlarining mashinalariga timsollarni haykalchalarni osib oladi payg'ambarimiz moshinani hamchi uy deb e'tibor qilaylikda uyda u ham uxlasak bo'ladi o'tiramiz soatlar vaqtimiz o'tadi ovqatlansak bo'ladi va hokazo payg'ambarimiz aytadilar innal malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun va la timsalun albatta maloikalar it va timsol bo'lgan uyga kirmaydilar it va timsol o'sha haykalchalar bor uyga farishta kirmagandek mana shu narsalarni ilib olgan odamlarni moshinasida ham farishta bo'lmaydi uyda endi moshina ham nechta narsani aytdik ikkita pokiza bo'lishligi hamda bir narsa ilishlik yoki ilmaslik uchinchidan musulmon odam doim zikrda bo'lishlik kerak zikrda ya'ni alloh taoloni eslashlik kerak nima moshina minish uchun alohida zikri bormi bor bor juda ko'pchiligimiz yodlaganmiz buni agar yodlamaganlar bo'lsa eshitib qo'yaylik har moshinaga o'tirayotgan paytda qisqaginasi bismillah subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina munqalibun alloh taolo bu bu duoni qur'onda o'zini mo'min bandalari shu bir narsani menganda o'qishadi deb aytadi o'sha zot barcha juftlarni yaratdi va sizlar uchun kemalar va chorva hayvonlaridan sizlar minadigan narsalar paydo qildi toki sizlar ularning ustiga o'rnashgaysizlar so'ngra unga o'rnashib olgach parvardigoringizning ne'matini eslab bizlarga bu kema yoki ot ulovni bo'yin sindirib qo'ygan zot Alloh har qanday aybi nuqsondan pokdir bizlar o'zimiz bunga qodir emas edik demak mana shu duoni o'qishligimiz birodarlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ta'lim bergan subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina la munqalibun agar yodlamagan bo'lsangiz bu duo shuni ilib qo'ysa bo'ladi uni ham qachongacha ilib qo'yamiz yodlab olguncha bir marta o'qiysiz ikki marta bir oyda yarim oyda yodlab olasiz yodlab bo'lgandan keyin olib qo'yadi uni u ko'zdan yoki balodan nima qilmaydi saqlanadi qaniydi har bitta mashinasini minayotgan odam mana shu duoni o'qisa inshaalloh maqsadiga salomat yetib borgan bo'lardi chunki ollohni bir marta eslasak alloh taolo bizni ko'p marta eslaydi fazkuruni azkurukum degan olloh meni eslanglar men sizlarni eslayman degan bir marta salovat aytaylik olloh bizga o'n marta salovat aytadi Bu degani Alloh taoloning himoyasida bo'lasiz degani. Hmm, ehtimol bir kattaroq mashinaga chiqib uzoqroqqa ketayotgan bo'lsa, uyda turaylik-da birodarlar, safar duosini o'qib qo'yaylik deb turib, ovozni chiqarib o'qing, qaytarsin. Ehtimol kimdir birinchi marta eshityapti. Ehtimol yodlab oladi, ehtimol kimdir yozib bering deb qog'oz ko'tarib keladi. Sizga mana shu narsada nima bor? Ajr bor. 4 Bu juda bir muhim bo'lgan mavzu bu. Mashinani sozligi haqida. g'ildiraklarni eski bo'lishi yurishi zo'r bozor bo'lishi hadavoylarni sharaq shuruq qilishi motori bir ishlab bir o'chib bir yurib ketayotganligi bu juda bir muhim masala ha endi yuribdiyu deb qo'yadi yuribdi to'xtaganda qilarman deydi eshitib qolaman shunaqa gaplarni to'xtaganda qilaman ana shu beparvoligi ehtimol kimnidir o'limiga sabab bo'lar va bir odamni qotilligi seni yelkangga qo'yiladi xususan moshinani ustida odam tashib tirikchiligi moshinasi bilan bo'layotgan odamlar akalarimiz chunki sizni avtobusingizga yoki taksingizga odam chiqqan paytda siz uni ruhiga tanasiga javobgarsiz o'ylab ish qiling yetib olarman deb qo'yadi irg'iyapti balon yurganda sakson yurganda urmay qo'yadi ketaveradi o'nta odam bor ichida yigirmata odam bor o'ttizta odam bor qo'rqmaydi yo olloh bu qanaqa omonat qanaqa bir mas'uliyat bilarmikin shu shopir akalarimiz haydovchi birodar seni qo'lingda odamlarni ruhi bor moli bor bular omonat turibdi qiyomatda javob berasan bu narsaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar imom bahaqiyning musnatlarida keltirilgan hasan hadis payg'ambarimiz aytadilar innalloha yuhibbu amila ahadukum amalan an yutqinahu sizlardan biringiz biron ish qilsa uni puxta qilishini olloh taolo yaxshi ko'radi shu ishni puxta qil eplab qo'yma ana shu mashinani nosozligi sababli baxtsiz hodisa yuz berdi kimidir moli talofat ko'rdi kimidir salomatchiligi ketdi kimdir umrini oxirigacha nogiron bo'lib qoldi kimdir o'ldi kim javobgar bunga haydovchi javobgar bunga ha endi bu temirda endi nima bo'lishini kim bilib o'tirar edi qachon buzilishini ertaga nima bo'lishini kim biladi birodar sizdan ertaga nima bo'lishini aytib ber deyotgani yo'q birov siz mana shu mashinangizni talab qilingan darajada sozlab qo'ying shundan keyin bir musibat bo'ladigan bo'lsa siz yelkangizda malomat yo'q men yelkamdagi narsani vojibni ado qildim bu yog'i ollohdan deysiz endi baromiz lissi hadovingiz to'kilayotgan moshinangiz tushib turibdi ketaver deysiz ko'rdingiz bildingiz agar uzoqroq safarga jo'natayotgan bo'lsak oilamizni shunaqa biz shalaqa shulqa chiqib ketgan moshinaga chiqarib jo'natishga rozi bo'lamizmi avval moshinasini qaraymiz keyin shopirni qaraymiz agar bittasi didimizga o'tirmasa qo'y boshqasiga chiqaray deysiz a siz o'zingizga ravo ko'rmayotgan narsani qanday birodarlarga ravo ko'rasiz kasalni qonini yorayotgan tabib qo'lidagi pichog'ini yaxshilab dezinfeksiya qilmasdan shunday kessa keyin shu shunday kasal yuqib shu odam bir o'lim yetib qolsa javobgar bo'ladimi haydovchi ham xuddi o'sha gap akalar moshina deganda uni sozligi deganda faqat bu g'ildiragini tushunmaylik hamma bir qismlari bu xoh aynaga bo'lsin xoh isitishi bo'lsin masalan qishda turibmiz sovuq hamma yog'i bikir bo'lgan gum bo'lgan moshinaga chiqsang ham o'sha narx shalaqashuliq bo'lib aynalari ochiq sovuq bo'lgan mashinaga chiqsang ham o'sha narx to'g'rimi shu to'g'rimi shu ha mashinasi shalaqa shalaqashuliq qulayligi issig'i bo'lmagan odam bo'pti menga ikki so'm kamroq beringlar demaydi to'g'ri bo'ladimi shu a siz bozorga tushib olma olayotganingizda zo'riga qimmat pul so'raydi berasiz nochorroq sifatli bo'lsa arzonroq berasizu shuning uchun odam tashlayotgan akalar qarab qo'yinglar endi bu yerda sizlarga albatta bir ko'rinishi zo'r bo'lsin zo'r chiroyli bo'lsin pardoz demayapmiz ishlash kerak bo'lgan asosiy qismi bormi to'rala g'ildiragi issiq sovuqligi oynalari joyida qilib qo'ying pulingizni oling shubha aralashib qolmayaptimikan shunaqa qilib odam tashsak yo bo'lmasa chiqina deb qo'yadi do'q qilib ho'p moshinani nosozlik haqida gaplashyapmiz oyat qarang olloh yo'lida mollaringizni sarflanglar va baxillik qilish bilan o'zingizni halokatga tashlamang yaxshilik qiling albatta olloh yaxshilik qilguvchilarni sevadi inson o'zini halokatga olib borib qo'yadigan bir ishni oldini olishlikka mablag'i bo'lib turib moshinasi sig'lanib birga kirib ketishligidan oldin olishi mumkin balonni yangilash bilan boshiga kelayotgan musibatni to'sib qo'yishlik imkoniyati bo'lib turib pulni sarflamasa o'zini o'zi halokatga tashlagan bo'ladi bir reys borib ko'raylik deydi ini almashtiraman deydi yetolmaysan almashtirib ol shunda ham yetolmasang aytasan men sababini qoyim qildim deysan moshina haqida qanaqa masala bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz a o'zinglarni o'zinglar o'ldirmanglar deyapti olloh olloh sizlarga mehribon deb aytyapti ana shu baxillik bilan mumsilik qilishlik bilan qizg'anchilik qilishlik bilan sozlamasligi bilan o'zingni o'zing qatl qilyapsan birodar beshinchidan nechta narsani aytdik beshta degan degan to'rtinchisi to'rtta bo'ladida birinchisi nima edi pokligi ikkinchisi bir narsani ilib olish uchinchisi zikrda bo'lish uchinchisi uchinchisi to'rtinchisi moshinani soz ushlashlik qaranglarda akalar ukalar masalan albatta odam tashlayotgan emas o'zimizni mashinamizni mingan odamlar ham ixtiyoriy emas ekan bu moshinamizni soz ushlashlik tushuninglar xohlasam qilaman xohlamasam yo'q emas ekan vojib ekan chunki tormozni ushlamasdan bir odamni ursang sen odam qatl qilgan bo'lasan chunki bilarding shunaqa aybi borligini tushunarlimi moshinamizni soz ushlash bizni ixtiyorimizdagi narsa emas biz yelkamizdagi vojib gunohkor bo'lmaylik ayni bir odam aytadi endi pulim bo'lmasa nima qilay deydi bilaman almashtirishga nima qilay bo'lmasa ha nima puling bo'lmasa odamlarni jonini garovga qo'yib yuboraversanmi odamlarni molini jonini talofatga ro'baro qilib qo'yaverasanmi shu bilan topgan puling halol bo'laverarmikin qilma unaqa bo'lmasa qilma iloji bo'lmasa garovga qo'yma qotillik qilma birodar beshinchisi beshinchisi bu ham o'ta muhim masala yo'l harakati qoidalariga amal qilishlik bu qoidalar birodarlar to'g'ri odamlarni qo'li bilan yozilgan lekin shu qoidalar odamlarni salomatligini kafilliga demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek ihris ala ma yanfauk senga foydali bo'lgan narsaga haris bo'l deyapti shu qoidaga amal qilishni insof bilan aytinglar shu qoidaga amal qilishingda bizga foyda bormi yo'qmi o'sha tezlikni qirq qilib qo'yibdi norozimizda endi sekin bo'l foyda bormi yo'qmi shunday yurishlikda ayting ana shu xavfsizlik kamarini remenga taqishlikda bizga foyda bormi yo'qmi jayida ko'rganda taqamiz katta ko'chaga chiqib ketayotganda taqamiz aytinglarchi insof bilan aytinglar faqat shu yo'l harakat qoidalariga amal qilishida foyda bormi yo'qmi payg'ambarimiz nima deyapti yo'l harakatiga amal qil deyapti mana shu hadisi bilan senga foydasi bormi shu ishda qil deyapti haris bo'lib qil deydi men xohlasa tavorat yoqamiz xohlamasa yo'qmas ekan tushunarlika ukalar svetofor qizilmi to'xtang harom qizilga o'tib ketish birovni haqqini yeyish bu bir odamni joniga qasd qilish bu Man mutaammidan xolidan fiha. Kim bir musulmonni qasdan qatl qilsa deyapti Alloh taolo, jahannamda abadiy qoladi deyapti. Qizilga yurayotganingda sen kimnidir joniga tajovuz qilyapsan. Seni Allohdan qo'rqmayotganligini belgisi bu. Chunki yashil yonib turgan yo'lni narigi tomondagi odam xotirjam kelyapti meni yo'limda. sen chiqqan paytda uni joniga qasd qilyapsan qotillikka jur'at qilyapsan ollohdan qo'rqmaysan o'zi umuman moshina bilan tirikchilik qiladigan aka ukalar ana shu qizilga o'tib ketganda birovni haqqini savdogar tarozidan ursa harommi harom savdogar yolg'on gapirsa harommi shopir odam svetofordan o'tib ketishi harom shu topgan pulga harom aralashdi shu moshinasi minib ketayotib turib qo'li bilan oyog'i bilan ozor berdimi orqadagi odamlarga harom bu narsa bir paytlar remen taqish uyat edi kattalar biladi ha remen taqyapti endi hozir falon pul bo'lib qolganga hamma taqyapti qarang shu ana shu e, qizni to'xtatib turib remening qani deyotgan odam chalik o'zizga mehribon emasmisiz a g'arb mamlakatlarini qaranglar o'tiradida kalitini hali zamonaga kirgizmasdan turib endi tarqadi chunki shunda foyda borligini bildi amal qilyapti bizchi la zarara va la dirar payg'ambar alayhi vasallam shunday deganlar zarar qilish ham yo'q birovga zarar ko'rish ham yo'q sen qoidaga amal qilayotganingda zarar ko'rasanmi yo'q birovga zarar qilasanmi yo'q nima qilish kerak ekan endi qoidaga amal qilmayotganingda o'zingga ham zarar qilyapsan boshqa birovga ham zarar qilyapsan payg'ambarimiz aytgan so'zga teskari ish qilyapsan birodarlar masjidga kirganda bilamiz o'ng oyoq bilan kirish kerak bismilloh kirib ikki rakat o'qish kerak to chiqib ketguncha bo'lgan hamma ishni zo'r bilamiz chunki ibodatda bu endi mana shu mashinaga o'tirgan paytda ishimizni bitkazib bir kunlik ishimizni uyimizga qaytib kelguncha bo'lgan moshinani minishlikda shariat bizdan talab qiladigan narsani ham bilamizmi Hmm. bilishimiz kerak ekan yo ixtiyoriy ekanmi xohlasak qilamiz xohlamasa yo'q ajib hadislar bor o'qib turib xuddi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayni bizni zamonimizdagi aytganga o'xshaydi bu qoidani hammasi odamlarni hayotini isloh qilishlik uchun salomatligini xavfsizligini saqlashlik uchun yozilgan bunga rioya qilishlik shart gunoh ko'ra olamiz birodarlar bizchi u gayidan qo'rqib shtirabdan qo'rqib to'xtamaylik qizilga Allohdan qo'rqib turib qilingda, kechasi ikkida ham svetoforga to'xtatib, hijolat olmaysiz. Endi haydovchi odam mashinasi bilan yolg'iz qolgan payti. Bu mashina o'zinikimi, ijarami yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar siz bilan bizni olib borib ishimizni bitkazyapti. Endi bir manzilga borganingizdan keyin kutishlikka to'g'ri keladi. Masalan, avtobus haydovchisi bo'lsa, o'chir kelguncha kutadi. O'sha vaqtida, bo'sh vaqtda nima bilan ovora? masalan to'rtta oyatni qancha vaqt yodlash mumkin to'rtta oyat val fajr ashr shafi val vatr layli mana to'rtta oyat yarim soat ketsin nimaga shu yarim mana shu bo'sh vaqtini haydovchi birodarimiz savobli ishga sarf qilmaydi uxlab oladi bir ma'ruza eshitdi bilasizlarmi eshitib turib qancha narsani o'rganib qo'ysa bo'ladi agar yaxshi jiddiy jahd qilsa bunaqa haydovchi odam shu moshinasi bilan yolg'iz qolgan paytdagi vaqtini ilmga sarflasachi besh olti yilda yaxshigina ilmdor odam bo'lib qoladi sizlar bilan bugun oltitasini o'tdik qaytarib qo'yamiz moshina alloh taoloning ne'mati u ne'matni shukrni ado qilishlik kerak shariatda bu moshinani qanday boshqarishlikka hamma ko'rsatmalar bor shu ko'rsatmalardan birinchisi pokizaligi mashinani ikkinchisi bir narsa ilmaslik uchinchisi zikrda bo'lishlik to'rtinchisi sog' bo'lishlik beshinchisi qoidaga amal qilishlik oltinchisi bo'sh qolganda ana shu mashinada o'tirgan bo'sh vaqtini foydali narsaga sarf qilishlik aqulu va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh